financeira, <laughs> problema ou depressão. É um caso muito comum hoje de depressão. É, é porque infelizmente a mídia nos diz que nós só seremos felizes eh, Como eles precisam vender seus produtos fordi de har brug for at <laughs> Eles mostram para a gente na TV que nós só seremos felizes Visa de os i tv'et, at vi vil kun være lykkelige, se formos bonitos, hvis vi er smukke, se formos magros, hvis vi er tynde, <laughs> se tivermos um carro importado hvis do vi, ano, og hvis vi har i årets bedste bil, se tivermos roupas de grife, og hvis vi